Koga on te bareke uputi na pravi put, taj od upućenih nikoga neće odvesti u zabludu. Koga on subhane i svoje pravednosti ostaje u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, draga moja braćo, mi ćemo večeras, Allah, htjela se posjetiti na jednu temu koja je uvijek aktuelna, koju mahom svi poznajemo. Međutim, iako je poznajemo, naš nefs, znači, nam ne dozvoljava da je se sačuvamo, da se sačuvamo ove bolesti. Znači, velika je borba sa ovim o čemu ćemo večeras govoriti, inš'Allah htjela. Znači, riječ je o strasti. Strast, heva. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je upozorio na ovu bolest i sa ovom bolešću je došao Iblis, Allah ga prokleo, došao je na ovaj dunjaluk. On je donio tu boli sa sobom. Pa kaže, bilježi ima Ahmed da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ono zbog čega strahujem za vas posle mene jesu vaši stomaci, vaši polni organi i stramputice strasti. Znači, to, toga se bojim za vas. Allah poslanik sa svem, znači je upozorio na ove strasti. <clears throat> Isto tako, strast nas odvodi od pokornosti Allahu te bareke i njegovu Resulu sallallahu alejhi wa sallam. Allah te bareke kaže u prevodu značenja: pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode samo za strastima svojim. Znači, zašto ti se neće odazvati Allaho poslaniče? Koji je razlog zbog čega ti se ne odazovu? Zašto, zašto te ne poslušaju? Jeste upravo zbog svojih strasti. Pa dalje kaže uzvišen, a zar iko gori zaluto od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Ulema je podijelila, znači, ove strasti. Pa kažu da su tri vrste šehve Što smo već malo načeli. Kaže, šehva srca. To je najopasnija šehva. Najopasnija strast je srca. Strast srca. Zatim kaže šehva spolnog organa i šehva stomaka. Znači šehva srca to je šehva kad insan želi prestiž, želi poziciju, želi vlast, želi znači da bude od ugleda i tako dalje. Isto tako Ulema navodi da je strast uzrok prvog ubijstva na, na zemlji. Znači prvo ubistvo je bilo koje kada je ubio Kabil Habil, je tako? Znači dva Ademova sina. I zbog čega je ubio Allah te barek spominje u suri Majde kaže u prevodu značenja i strast njegova navede ga da ubije brata svoga. Pa ga on ubi i postaje jedan od hasirin, od izgubljenih, postaje jedan od izgubljenih. Znači, uzrok prvog ubijstva na Dunjalku jeste strast. Znači, ovo sve spominjemo da vidimo koliko je ta stvar štetna i koliko nama šteti našem džematu, koliko šteti nama kao pojedincima, našoj familiji, našoj djeci i tako dalje. Znači, e, kada upoznamo stvar, znači koliko šteti i koliko šteti, znači onda ćemo se inša teala, bolje toga kloniti i sačuvati. Zatim pogledajmo primjer sa ashabima Allahog poslanika sallallahu alihi wasallam. Ebu Zerra i Bilala radi Allahu anhu. Subhanallah Kaže Ebu Zer je rekao Bilalu, znači, sine, putio mu, znači, ružne riječi, crkinje i tako dalje. Pa mu je lao poslanik sallallahu alaihi wasallam zbog toga rekao, o Ebu Zer, u tebi još ima džahilijeta. Znači, nisi se očistio od džahilijeta. Pa Ebu Zer odma, znači nije se nimalo čekao, nije nimalo odugovlačio, odma je otišao kod Bilala, tražio halala, spustio svoju glavu na zemlju i rekao gazi moju glavu, znači vrati mi, vrati mi istom mjerom. Pa mu je Bilal, radi Allah odgovorio, ne, moja noga neće gaziti lice koje pada Allahu na srždu. Znači ovo su plemeniti primjeri ashaba radi Allahu kako su postupali, znači kad bi nekad iskrsnilo nešto od ovakvih ružnih riječi i tako dalje. I Allah te barek talo upozorava nas i kaže nam u prevodu značenje reci robovima mojim nek govore samo lijepe riječi. Samo lijepe riječi. Da ih biraš kao što biraš voće. Tako da biraš riječ. Jer bi šeitan mogao posijati razdor među njima. Zbog čega šeitan sije, braćo i sestre, razdor među nama? Ako nije upravo zbog ovog što Allah te bude kada spomenu. Zbog ružnih riječi. Reci robovima mojim, ne govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati razdor među njima. Pa evo vidimo kako se dogodilo među ashabima. Ko je od nas spreman da postupi kao što je postupio Ebu Zer? Ili ko je od nas spreman da halali, i da oprosti kao što je oprostio Bilal? Možda neće što biti u stanju. Možda neko od nas to neće biti u stanju da tako postupi. Da bude tako veliko duša, Pa je se uvijek bolje čuvati. Jer ne znaš kako ćeš postupiti. Bolje čuvaj svoju riječ, čuvaj svoj jezik. Zato su učenjaci govorili, znači, kad riječ vladaš sa njom dok ne izađe iz tvojih usta, kad izađe gotovo. Ona je, kaže, poput vola kad izađe, gotovo. Ne možeš je ti više kontrolisati. Ne možeš više to povući. Ona je onda, ti si onda njen vlasnik. Zato je uvijek dobro prije, znači, voditi računa o tome. I šeitan to koristi među nama. Znači, od ružnih riječi, jedne male iskre, neke varnice, neke male ružne riječi, nekog e, neugodnog pogleda, donese čovjeku milion misli, on je tebi mislio ono, on je mislio ovo, šta li je mislio s onim kad je govorio, mislio je na mene sigurno, a on nam je otvoren neprijatelj. Zato kaže jedan od učenjaka, od mudrosti, kada ga bi šejih upitao šta si naučio od mene, kaže vidio sam da su ljudi neprijatelji međusobno, da su u neprijateljstvu. Pa sam ja, kaže, otvorio kitab i vidio Allah knjizi piše šeitan vam je otvoreni neprijatelj. Ni za što Allah nije rekao da je otvoren neprijatelj osim za šeitana. Pa sam, kaže, ja uzio šeitana za neprijatelj. Od, znači, uzio sam ja šeitana za neprijatelja, a svoju braću, znači svoje one koji su sa mnom, uzio sam za prijatelje. Dalje, znači, od ove vrste strasti, koja je najopasnija, u hadisu koga šeha Albani ocijenio vjerodostojnim se spominje da Allah poslanik sallallahu alejhi rekao: Ko stiče znanje da bi se njime oholio pred učenjacima ili da bi se preprirao sa neznalicama ili da bi pri privlačio pozornost ljudi, njemu od njegovih dijela sleduje vatra. Znači, zbog toga čega vatra. Zatim, u drugom hadisu kaže, ko stiče znanje, <clears throat> kojim se stiče Allahova nagrada, ali on ne traži izuzev da bi s tim stekao neku dunjalučku korist, neće osjetiti iz dženneta a njegov miri se osjeti na udaljenosti od 500 godina. 500 godina hoda. Osjeti se miris ženeta. Neće ga, neće ga osjetiti. Kaže Imam Šatibi, rahmehullah ta'ala, svako pitanje koje se pojavilo u islamu, a izazvalo je razilaženje ljudi, ali razilaženje koje nije vodilo neprijateljstvu, niti mržnji, niti parčanju, znali smo da je to pitanje od islama. Znači, nema ništa sporno. Dok svako pitanje koje se pojavilo, a koje je neminovno vodilo neprijateljstvu, klevetanju, komadanju i odvajanju, Znali smo da vjera s tim nema ništa. Znači to nema ništa sa islamom. I da je to ono na što je mislio poslanik sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kada je kod tefsira ajeta znači koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Znači svaka stranka zadovoljna s onim što ispovijeda. Pa kaže dalje, <clears throat> obaveza svakom onome koji posjeduje vjeru i razum da se toga čuva i udalje od toga. I dokaz tome je govor uzvišnog Tebare Kvetala u prevodu značenja i sjetite se Allahove milosti prema vama kad ste bili jedni drugima neprijatelji. Pa je on složio vaša srca i vi ste postali milošću njegovom prijatelju. <clears throat> Kaže, ako bi prilikom razileženja došlo do međusobnog bojkotovanja, to bi se desilo zbog novine koju su i navirali slijedjenjem strasti. Znači, zbog toga se tu dešavalo. Kaže, Islam poziva prisnosti, međusobnoj ljubavi, samilosti i oprostu i svako mišljenje koje vodi nečemu što je suprotno navedenom je suprotno, suprotno vjeri. Nije sad došao Islam. Kaže šejh Guneman, ko pogleda u mnoga razilaženja, znači šejh je naš savremeni poznat, ko pogleda u mnoga razilaženja između džemata i pojedinaca, znači ovo se tiče nas, bez obzira da li se radilo o naučnim pitanjima ili pitanjima aktivnosti i rada, vidjet će da spoljašnost toga ukazuje na pravdu i pravičnost ili ispravnost i ostavljanje devijacija. Dok je stvarnost svega toga narcisiodnost i slijedjenje strasti ili loši i niski ciljevi. Znači, na je tu kod svihur pravedno. Pravda i pravičnost kod svihur je, svi su na, na istini. Dalje kaže e, Strasti čovjeka, kaže, oslijepi, ogluše i skrenu s pravog puta. Često se te stvari vraćaju na lične probleme ili određene niske težnje. I ako se stvar prikaže i umota u ljubomoru prema vjeri. Aha, znači, često je to tako kod nas. Zbog mojih ličnih prohtjeva, ja podliježem, e, potežem za određenim potezima. Znači, ne, ne gledam ja korist ženata, niti gledam <clears throat> da je to podobrto šarijatom. Ne, nego zbog mojih ličnih protiva I sve je u redu koliko god da griješili, koliko god se suprostavili šarijatu, dok se ne, ne suprostavite meni. Sve će biti u redu. Vi se možete suprostaviti šarijatu sto godina, i griješit i činiti grijehe razno razne. Međutim, kad se suprostavite meni, eh, onda ste stali na žur. Ovo nije ono u čemu se uči Rasul sallallahu I ovo nije od naših selefa. Međutim, kaže šejh, to se često <coughs> umota u ljubomoru prema, znači, kao da je iz ljubomore prema ovoj vjeri, razni bojkoti, razna razilaženja, neslaganja, izbjegavanja, kao da je iz ljubomore prema Allahovoj vjeri. Međutim, nije. Često je to zbog ličnih protiva, da nas Allah te barek kutala sačuva. Rekao imam šatibi, kaže, strasti su prozvane tim imenom zato što one strovaljuju svojih sljedbenika u vatru. One svoje sljedbenike vode u vatru. <clears throat> Rekao Ibn Abbas, radi anhu, nije Allah spomenuo strasti u svojoj knjizi izuzev s pokudom. Zato je obavezno dati prednost kitabu i sunnetu nad mišljenjem i dati prednost šarijatu nad strastima. Znači, nigdje u šerijatu, u tekstovima Kur'ana i Sunneta, nisu spomenute strasti osim sa osudom. Znači, ukoren sa ukorom. Osim hadisa gdje poznanik sam kaže ko, znači, <coughs> spava sa ženom, ima za to nagradu. Svagdje drugo su strasti spominute znači u negativnom kontekstu. Zato je, kaže, prednost, e, obavez dati prednost kitabu i sunet nad mišljenjem i dati prednost šerijatu nad strastima. Ovaj šerijat, draga moja braća, nije došao da on ugodi našim strastima. Nego je došao da mi ukrotimo svoje strasti pod kapom ovog šerijata. Da se mi stavimo u okove ovog šerijata. Zato je došao ovaj šerijat. I zato su nagrade. Znači, kad god se spominje Hadisi ili ajeti, onaj, ko bude uradio to, njemu je džennet, ko bude uradio to, njemu je džennet, i dobro da nije lahko. Poslanik se sve kaže, ko mi garantuje za dvoje, ja mu garantujem džennet. <clears throat> ko mi garantuje za ono što je između dvije brade, između dvije noge, ja mu garantujem džennet. Znači, nije lahko to, nije lahko sačuvati jezik, spolni organ. Ali šarija došao da upravo na to upozori, da to ukruti. Pa ako se stavimo u okove šarijata, nadati se nagradi inšalahtela. Mnogi danas, znači, žele ovaj šarijat prilagoditi svojim strastima. Mnogi od onih koji nose titule, koji nose titule prof, mr, dr, i tako dalje, želi ovaj šerijat da stavi pod svoje strasti. Imam Tirmezi bilježi hadis da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Loš je onaj rob koji slijedi strasti, a one ga vode u zabludu. Isto tako u drugom hadisu se spominje da je Allah poslanik sallallahu alaihi rekao Nijedan od vas neće biti vjernik sve dok mu strasti ne budu slijedile ono sa čim sam ja došao. Niko od vas neće biti vjernik. Dok njegove strasti se ne poklope sa onim sa čim sam ja došao. Subhanallah, upitan iman. Znači mora se poklopiti sa šarijatom Allahog poslanika sallallahu alaihi wa Znači da, da bi bio vjernik. A mi to vidimo danas, znači našim životu, znači našim iskušenjima koje dolaze e, i privatnim i džemanskim i tako dalje. Vidimo kako ljudi padaju na ovom, na ovim <clears throat> niskim strastima. Lovu poslanik sallallahu alaihi wasallam je imao tako običaj dobiti ima običaj dobiti dovom. <coughs> Gospodar moj, udalji od lošeg ponašanja, strasti i bolesti. Znači, sačuvaj vam ovih stvari. Isto tako se prenosi od Moavije, radi Allah anhu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Sljedbenici knjige prije vas su se podijelili na 72 skupine. Zbog strasti. Znači nije zbog manjkanja dokaza, nije zbog e, nerazumijevanja nečega i tako dalje. Ne, nego zbog strasti Svaka strasta, za, svaki, znači zadovoljni sa onim što ispovijeda. Svaka skupina zadovoljna sa onim što ispovijeda. I gledaju, ima nas više, aha, mi smo na istinu. To ih je zavelo. Zbog strasti. <clears throat> A ovaj umet, kaže lov se a ovaj umet će se podijeliti na 73 skupine zbog strasti. I svi će završiti u vatri izuzev jedni. Ona je džemat. Ona je džemat, zajednica. Znajte, pojavit će se u mom umetu narod vođen strastima. I pratit će ih te strasti kao što pas prati svog gazdu. Neće ostaviti nijednu njihovu žilu, niti zglob, a da neće ući u njih. Tako će ih voditi. Da nas Allah te barek tala sačuva. Mi vidimo da ima takvih skupina danas. Vidimo da, da su se obistinili riječe Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nas Allah sačuva. Ibn Kajim rahmehullahu ta'ala spominje znači izraze koje je mrzio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa kaže ovo se, ovo je jako bitno, kaže, od njih je dozivanje džahilijetskim nazivima. Da se dozivamo džahilijetskim nazivima. Isticanje svojih karakteristika, karakteristika, znači da se insan ističe sa svojom sposobnošću ono, od onoga što zna. Poput, kaže, pozivanje u plemensku Pripadno, znači, ja sam iz ovog plemena, ja sam iz ovog sela, ja sam iz ovog grada i tako dalje. Podcjenjivajući i omalovažavajući onoga ko nije, ko je tamo neđe iz neke šume i tako dalje. A mi smo sad ovdje svi iz šume, jel tako? Neki brda tamo, neki ošve, nešto. Deli kaže fanatično vezivanje za nju i za svoje porijeklo. Znači kad čovjek pretjeruje u tome, a mi znamo da su Arapi u tome jako, jako žestoki. Mi čak ne znamo dalje o svog djeda ime, nemamo pojma o tome. Djed Osman i ne znaš dalje. Kaže dalje, od primjera je i fanatizam prema određenom mezhebu. Znači da insan uzme određenog učenjaka i tako dalje pravcu ili šehu i davanje prednosti nekom od njih nad drugima na osnovu strasti i pripadnosti. <clears throat> Znači ovdje moramo upozoriti, znači mnogi nama spočitavaju i govore kako smo mi sljedbenici, slijepi sljedbenici tih par šejhova i tako dalje, kako ne slušamo nikog drugog. Ne, znači mi gledamo dokaze. Ovdje je spomenuto, znači slijepo. Ti šehovi što nas predvodi, ne predvodi nas naslijepo. Znači, iznijeli su nam dokaze. Hvala Allahu te barek mi smo se <coughs> poveli za nje. Zatim, e, davanje prednosti, znači nekom od njih na drugima na osnovu strasti i pripadnosti, Samim tim što pripada nekom tom, e, nekome tome i poziva, čuva i brani i na osnovu toga vaga ljude. Kaže, <clears throat> ovo je od džahilijetskog poziva. Kaže šejh Guneman, govoreći šta je strast, kaže strasti su sve što, sve ono što se suprostavlja istini a sama duša ima udjela u strastima i teži njima. Znači, sama duša to hoće. Putin, kaže, govora, postupaka i nastojanja. Strasti vode dušu prema želji. A zatim osobu koju su obuzele na dunjalku upravljaju prema svakoj prepredenosti, a na hiretu prema ponori. Postiću dušu da voli hvalu, priznanje ljudi i veličanje. Traži ugled, položaj među ljudima i želi da se ističe ili u vojstvu ili po određenoj osobini. To je, kaže, suština strasti. To je suština strasti. <clears throat> Allah te kod Allah spominje prevodu značenja i kad, i kad god bi vam i kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim vi ste se oholili vi ste se još više oholili pa ste jedne ulažu utjerivali, a druge ste ubijali. Znači, poznati ajeti sura Bekare. Zatim u drugom ajetu Allah te barek kaže mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, <clears throat> jedne su ulažu terivali, a drugi ubijali. Ovo je znači poznato. I prije je ova strast bila i zbog ove strasti su narodi propadali, kao što je Beno Israil, kada im je Musa, a.s. donio knjige, donio im Tevrat, Kaže, otvori ti nama da mi vidimo šta je u njemu. Pa ako nam bude godlo, prihvatit ćemo. <clears throat> A ako ne bude godlo, nećemo. Prihvatite, kaže. Pa je Allah te barek digao brdo iznad njih, prijeteći im da će istrovaliti na njih ako ne prihvatite vrat, pa su ga onda prihvatili. Bez obzira što su vidjeli od čudesa, prije toga i kerameta i cijepanje mora i tako dalje i što ih Allah to bare izbavio, opet nisu htjeli da povjeruju. Željeli su da vjeruju jedan dio od knjige, a drugi da odbaci. <clears throat> Kada Allah te katala spominje spominje ovim narodima, ili o kršćanima ili, ili židovima ili tako dalje, ne spominje Allah te katala to bez razloga kao da je to vrijeme prošlo i da se to više nikad neće ponoviti. I kao da smo mi od toga sačuvani i da smo od toga bezbjedni. Ne, nego <clears throat> upravo zbog toga da mi imamo povuku. Jer danas mi znamo i vidimo da mnogi žele jedan dio knjige da prihvati, a drugi da odbaci. Mnogi bi da budu da sjede na dvije stolice. Mnogi bi željeli i tamo i vamo. Allah te bareke tala to jasno ukorava u svojoj knjizi. <clears throat> Zatim spominje Ibn Taymi rahmehullah ta'ala da su neki od Selefa govorili, kaže nema ni jedne duši a da nema u njoj ono što je u duši faraona. Znači, nema ni jedne duše a da nema u njoj ono što je u duši faraona. Samo je, kaže, razlika što je faraon to, kaže, mogao ispoljiti. Imao je vlast, imao je moć. Dok mnogi ljudi to nisu u mogućnosti. Znači ovo su teške riječi. Nema jedne duše. Ovo je bio Ne, ovo je temi kaže. Prenosi od Selefa. Znači, nije njegov govor, ali prenosi on. Znači, smatra se, i on je to smatrao da je to ispravno čim prenose. Znači, nema ni jedne duše. Znači, niko od nas nije bezbjedan od Da se ne bi tako oholio i kiburio. Kad bi bio u mogućnosti. Da se Allah sačuva. <clears throat> Kaže dalje šejh Guneman, razuman čovjek kad se upozna sa strastima duše i sazna vijesti o ljudima, zaključuje da svaki pojedinac želi sebi da prigledi i sebe da uzdigne onoliko koliko mu mogućnosti to dozvoljavaju. Koliko god da on može da sebe uzdigne i da drugima sebe prikaže, on će to činiti. Jer su duše prepune ljubavi prema poziciji i vojstvu, u zavisnosti od mogućnosti, to je ono što su malo prispomljali. <clears throat> Tako da srećemo osobu koja prijateljuje s onima koji se podudaraju s njim u njegovoj strasti. Znači, tražiš prijatelja ako se podudara s onim što je u tvoje znači, strasti. Moja je strast to i moja je to, eh, možemo mi zajedno. <clears throat> Dok odbija one koji se ne slažu s njegovim strastima. Kaže, božanstvo mu je ono što su mu želje i strasti. Kao što kaže uzvišeni, kaže ti meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo. Takvom nema čuvara. Da nas Allah sačuva. <clears throat> Onaj koji se podudara s njegovim strastima, sluša njegov govor i koji ga slijedi, postaje njegov prijatelj blizak njemu. Pa makar taj bio nepokoran Allahu te ka ta'ala. Pa čak i da je mušrik, a onaj kaže koji se e, ne slaže s njim na čemu su njegove strasti, postaje mu neprijatelj. Pa makar kaže bio da Laho je lija. Vidite kako su opasne strasti. Znači, ne slažeš se sa mnom, pa makar da si je lija, ja ću te, trebam tebi biti neprijatelj. A onaj ko se slaže sa mnom i mene podupire, pa da je najveći grešnik, ja vezi, hajde. Dobar je, uzet ću ga za prijatelj. Rekao je da, ibn Eus, <clears throat> o preostali Arapi, ako se izašta za vas bojim, to je rija skrivene želje. Upitan je da, Ebu Daude šta su to skrivene želje, pa je rekao ljubav prema vlasti, ona je, kaže, skrivena. Zamislite, ona je skrivena. Ljubav prema vlasti je skrivena. Neki su nazvali, kaže, skrivena straza za vlast. Znači, ljubav prema vlasti je skrivena, ona nije, ne ističe se. Kaže dalje, skriva se od ljudi do te mjere da se nekada prikrije i njenom nosiocu. Ovo isto tako prenosi Ibn Taymi, rahmanullah Čak se i njenom nosiocu prikrije. I onaj koji nosi sa sobom, nije on nije svjestan Znači, nekada da ima želju za prestižom i za vlašću, tako te bi nas <clears throat> Svi, kaže, e, ispravni prethodnici su govorili, sve strasti će u vatru. Rekao jedan od njih, kaže, ne znam koja je blagodat veća, to što me Allah uputio u Islam, ili što me udalio i oslobodio ovi strasti. <clears throat> Znači isto tako čuli smo skoro hadis Allahog poslanika sallallahu alejhi poznat hadis i kaže proklet je bio rob dinara, rob din, dirhema, rob ogrtača, rob kadife, koji kaže ako mu se da zadovoljan, ako mu se uskradi srdit a kad se od njega traži ne može se, ne može se izvući bilježi imam Buhari, ta'ala. <clears throat> Pa Ulema kaže da je kaže ovo dokaz da onaj koga vode strasti obožava svoje strasti. Stvari uzeo ih je za božanstvo. Kaže, opet šejh Guleman, slijedjenje strasti je vrsta širka. Kao što su rekli neki od Selefa, najgori što je obožavano na zemlji su strasti. Strasti udaljuju osobu od istine, pa makar ta osoba bila i svjesna toga. Znači, makar bio i svjesna toga, ona će te udaljiti od istine. <clears throat> Ako strasti preuzmu kormilo i postanu vodilja, onda taj čovjek postaje partijaš i fanatik obavezujući svakog na svoje mišljenje. Neprijateljujući se sa svima, <clears throat> znači neprijateljski će se odnositi prema svima, onima koji se ne slažu s njim, pa makar istina bila jasna i na drugoj strani. Jer istina nije ono što on traži. <clears throat> Zbog svega oboga biva prezren i ostavljen bez uloge. Svaki njegov posao biva osuđen na neuspjeh jer se pretvorio u svađalcu koji vode i kojem sude strasti. Mi vidimo da danas ima mnogo ovakvih, ne nas ova sačuva. Kaže, to utječe <clears throat> da srećemo takvu koji kad sazna da neko s kim se razilazi izlaže neko pitanje ili zagovara neki stav, odmah nastoji odgovoriti i opovrgnuti to mišljenje a da prije toga ne pogleda i ne uzme u obzir da li je taj stav u stvari istina i ispravan. Njemu to biva nevažno, već ulaže maksimalan napor da svog suparnika prikaže zalutalim, opovrgavajući njegovo mišljenje sa svim čime raspolaže, pa makar banalnim stavovima. To je ono kad se raspravljate sa onim, pa navodi neki tam primjer, veze ništa ništa. I pored toga što ga Islam duži na dijalog sa neistomišljenikom i na upoznavanje s dokazima koje treba staviti na vagu Kur'ana i sunnete. <clears throat> na taj način se staje ukrali sukob kao što kaže uzvišeni, i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici. Dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvati i da zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gubi ne osjeti. I dok se sasvim ne pokori, dok ne budu teslim, sasvim dok se ne pokori. Kaže dalje ših, negira se iman onome ko se ne upravlja po Kur'anu i sunnetu. U onome u čemu se spori on i drugi. Zatim se ne pomiri s odlukom tog dvoga i ne pokori se bez toga da mu je mrsko ili da osjećate skobu prsima zbog toga. Čak mora biti zadovoljan i tome se predati u potpunosti ili u, suprotno, ili u suprotno neće biti vjernik. Sutra parnica neka bude, ti sa svojim bratom nešto zakuhaš, dođeš pred šeha, on presudi. Ne smije u tvojoj duši biti nimalo tegobi. Ni trun jedan. selimu teslima, dok ne budu teslim. Od čega je musliman dobio ime? Od čega je dobio ime ako nije? El istislamu lillahi ta'ala. Da budeš sav predan Allah Znači da budeš sav predan. Kao što kaže im Kajim ta'ala, <clears throat> rob, allahu rob, na Dunjalku treba da bude svjestan da on u stvari ništa ne posjeduje. Znači ništa ne posjeduje. Ovoditi što imaš na sebi. Znači da, si svjestan da to ti ne posjeduješ. Da si rob. I da se osjećaš kao rob, Allahov rob. Da je to sve njegovo. I da si i ti sam njegov, u njegovoj vlasti. Tek tad će, kaže, osjetiti slast robovanja Allahu te bar Tek tad. A ju teslima, mu te slima dok sasvim se ne pokori. Dok se ne predaju, skroz. Jel, tako jest? Alhamdulillah, gotovo. Nema više ono, e, da sam mu rekao još ovo, možda bi on presudio na moje. Možda sam zaboravio, možda nisam dobro. Gotovo. Presuda bila, završena. Nema više nikakve gobi. Nećeš biti vjernik. I Allah se zaklinje ovom. Allah inače u Kur'anu kad se nečim zaklinje ukazuje na vrijednost toga. zamislite kad se zaklinje sobom koliko je to vrijedno. Falava rabbike, tako mi tvoga gospodara. Da, mino, neće vjerovati. Neće vjerovati. Dok, ono što smo spomenuli, dok sa sudiju tebe ne prihvati i tako dalje. Molim Allah te barem da nas na pravi put, da nas sačuva ove bolesti halal ja sam malo bolestan, puno sam kašlju. Molim Allah subhane da nas sačuva, da nas izliječi, da slobodi oni koji su dužni. Molim ga subhane da pomogne oni koji se bori na njegovom putu, ulažući svoje mjetke i svoje živote. Rekao molim Allah subhane da oprosti na Alhamdulillah, Allah, Thank you.